Es gribēju sākt. Kur pazuda mana lapa? Jā. E, par to bišķi, kā īsti veikt šit, šādu veidu analītisku meditācija. Mm, kas īsti būtu jādara? Nu, pirmais ir klausīšanās. Un, un tā, tur tur e, vai it kā informācijas uzzināšana, un tas varbūt klausīšanās, lasīšana, e, kā pirmais solis. Tad nākošais ir pārdomāšana. Un tā ir jau analitiskā meditēšana. Faktiski klausīšanās arī varētu būt jau meditēšana, ja to dara pareizi. Um, Nākošais solis jā, ir e, to pārdomāt un spriest par to, vai tas mm, vai tas ir uh, pareizi, vai tas, ko esmu dzirdējis, atbilst realitātei. Kā, kā es to izprotu vai tas atbilst manai pieredzei. Vai tas ir loģiski vai nē, tas, ko es esmu dzirdējis? Ja Pir, pirmais ir, kad ja liekas, ka atbildi ir nē, ka tas nav loģiski, ka tas neatbilst manai pieredzei, ka tas neatbilst realitātei, es, es, es nekādi nevaru saredzēt, ka tas būtu pareizi. Tad to vienkārši atstāt, nolikt uz plauktu pagaidām. Ir ļoti svarīgi mēģināt būt bez negatīvām reakcijām saka, darbu. E, tā, vienkārši tas, tas var radīt milzīgus e, tad, tad, <laughs> garīgi, nu, kaut kādas šķiešu karmes, šķiešus nā, nā, nākotnē. Tā kā nav, nav, ka mēs vienmēr būsim gatavi, e, ka mēs būsim spējīgi kaut ko izprast pietiekoši, vai ka mēs būsim vienkārši gatavi eh, kaut ko radikāli jaunu vai savādāku eh, pieņemt. Ja? Bet tu to viens, bet ne, tā nav kļūda vienkārši to atlikt. Ja? Kaut, uz kaut kādu nākotni. Vienkārši nolikt uz plaukta. Es, at, es atkal atgriezīšos pie tā vēlāk un, un, un, un tad, tad pārdomāšu atkal. Tā kā nav, nav, nav it, it kā kļūda būtu sevi mocīt, nu, nu bet man, man taču, es gribu būt budists, <laughs> es gribu, tam man viss ir jāpieņem, un, un, un, un eh, tā kaut vai man liekas, tas nav, eh, tas neatbilst. Manai pieredzei, eh, bet man vienmēr, man, man vienalga tas jāpieņem. Tas būtu it kā nepareizi. Tas var radīt tādu, kā saka, psiholoģisku sastingumu. Un, un tā, tas rezultāts var būt, kad Ehm, cilvēks ehm, rada kaut kādas barjeras dārmai, kas, kas nebūtu vēlams. Bet, ja atbildi ir jā, ehm, man liekas, tas ir pareizi, tas atbilst visu, kā, kā es saprotu lietas. Tad ir svarīgi saprast, bet ar to nepietiek. Tas, kad es piekrītu vai kad es saprotu pat, nepiekrīt. Nē, nepietiek. Man sevi ir jāpārlie, jāpārliecina līdz tam, ka tas kļūst par manu it kā e, eh, mentalitātes sastāvdaļu. Ka tas ar, ar mani visu laiku ir klāt, ka tas, ka tas ir kaut kāds, re, kļūst par kaut kādu, kaut kādu realitātes pamatam, ja? uz, uz, uz kā es veidoju savu, savu dzīvi, savu nākotni. Tā kā e, klausoties, kā jūs te atskaitieties, atskait, bija pareizi atskaitieties, kā, kā, kā jums gāja pēdējo nedēļu ar meditācijām, ar, ar, ar dzīves pieredzi. E, E, dabīgi, kas notiek, ir, kad no sākuma tai saprašanai, tām saprašanām, ir maz spēka. Ir maz spēka ietekmēt, mainīt mūsu, mūsu doma, domāšanu, mūsu uzvešanos, mūsu aktivitātes. Tā kā no rīta varbūt meditējām, jā, Jā, es, nu kā bija, jā, es neesmu elojas, varu priecāties par to, vai pa dienu ienāk, ienāk prātā, jā. Bet tad tūlīt atkal aizmirstas. Atkal nāk, vai, ā, no dzīves, man atkal problēma, atkal, atkal man ir slikti, atkal, atkal iekrīt tādā e, pusdepresijā vai depresijā. Ja tas mums nav, tas nav mums klāt visu laiku, jā. Citiem vārdiem, tā nav vēl realizācijā. Mēs to neesam realizējuši. Mēs esam tikai intelektuāli sapraši, sapratuši. Tā kā tas process ir, ir fakt, mm, <clears throat> e, tā, mēs, vis, mēs faktiski, kamēr, kamēr mēs nebūsim pilnīgi veseli, kamēr mēs ne, nebūsim atbrīvojušies no samsāras, mēs esam kaut kādā mērā schizofrēni. Šizofrēni. Šizofrēni. Tas ir mūsu, es nezinu, kā var apzīmēt, mūsu mentalitāte tāda ir it kā dalīta. Vismaz divās daļās. To mēs varētu rupi apzīmēt. Viena daļa ir mūsu ego. Ja? Mm. Kāpēc ir svarīgi, piemēram, to, to darīt ar kaut kādu um, darbu kā, uh, programmu? Um, Kur pazuda? Kaut kādu scenāriju. Ne tikai, nu tad, kad es, tad, kad es, à, man ah, uzlēšu, ja vēlēšanās, eh, tad es praktizēšu, meditēšu, tad es praktizēšu, ja? À, ah, kā ja tu, nu- īsti? Tu nekad neuzvarēsi. Veikt šādu veidu ah, analītisku meditāciju. Ja? šodien es darīšu to, rīt es darīšu to, nākamajā dienā darīšu to, šodien darīšu to, nākošais nedēļu to, nākošais nedēļu to, nākošais gads es darīšu to. Tur, ja? Vai ir tā informācijas uzzināšana, tas varbūt klausīšanās, lasīšana, nu apstākļi mainās un savu sapratu kā pirmais solis, bet nu kaut kā. Tu nākošais ir pārdomāšana. Un nu, tā ir jau analītiskā meditācija. Faktiski um, klausīšanās arī varētu būt jau meditācija. Tā kā cīņa, cīņa, jā, cīņa. Uh, pirmais ir, ko vajag. Pirmais, spiegus vajag. Tu jāzina, ko ienaidnieks dara. Nākošais ja? solis. Kāda viņam plāna jā, ir? Kā e, viņš rīkojas? Kādi ir viņa spēki? Tā tu vari visu izveicināt. Ja? Spriest, kur ko, to, to vai, kas tev jādara, tas, lai uzvarētu. Mm. Gara, galā rezultātam jābūt, ka tu uzvari. Ka tu izdīsi. Vai tas ir uh, pareizi, vai tas, ko esmu dzirdējis, atbilst um, realitātei? Tā, beigsim. <laughs> Kā, kā es to izpildu? Single. Single. Vai atceļā uz atbildi varēs, varēs uh, eh, manai pieredzē, un mēs paliekam te, ja, veltīt. <laughs> Tad, eh, vai tas eh, ir loģiski? Vai ne? Iedomāties. Mhm. Tā, ka viss, piemēram, tā, uh, visa tā pozitīvā enerģija, karma, nopelnas, ko esam radījuši šovakar, Uh, jā, arī citās reizēs, šī mūžā un iepriekšējās mūžos. Un ne tikai mēs paši, ka tas nav eh, loģiski, bet ka tas parastās būdnes un eh, arī būdnes, ka tas neatbilst realitātei. Es ah, nekādu to pozitīvo enerģiju saredzēt, ka tas būtu pareizi. Eh, var vizualizēt savā sirdī, kā vienkārši savu noliktas plauktu pagaidām. Ir ļoti svarīgi mēģināt Un kad izsver negatīvām reakcijām gaismas staļi no savas sirds, saka, tā ieiet pārējos šī vienkārši tas, tas var radīt milzīgas viņus laimīgus. <laughs> arī nu, no kaut kādiem piesāņojumiem. Un nā, nā, nā. piedāvā visu. Tā kā nav, nav, kad mēs vienmēr būsim gatavi kamēr būsi spējīgi kaut ko izdomāt, lai es vienkārši nākamā vai kamēr būs būtu laimīgs, vienkārši gatavi kaut ko arī radikāli jaunu vai savādāku šī dzīve pieņemt. Tad izstarot tālāk, bet tur ir ēku. Nē, tā nav kļūda, vienkārši to mm, par visu rajonu, par visu Rīgu. Nāku ka cilvēki vienalga, ko viņi dara, atgriezīšos pie tā dzīvokļos, ārā, kur viņi atrodas, tad pārdomāšu. Skatās televīziju, tā kā nav, nav, nav, it kā kļūda būtu sevi mocīt, nu, nu bet man, man taču, <laughs> es gribu būt spēklājiem, es gribu, tā man viss ir jāpieņem, un, un, un, un, tā kaut vai man liekas, kas nav. Un tad viss tālāk, pa visu Latviju und arī dzīvniekus, zivis, okeņus, jūras. Tas var radīt kukaņos, psiholoģiski sasniegt. Un tad par visu Eiropu cilvēks rada kaut kādas barjeras dārmai. Kas, kas nebūtu vēlams. Bet ja atbildi ir jā, man liekas, tas ir pareizi. Tas atbilst visu kā, kā es saprotu lietas par visu. Tad ir, ir svarīgi saprast, bet ar to nepietiek. Tad, kad es piekrītu, vai kad es saprotu, nepiekrītu. Dievu. Nē, nepietiek. Svērās. Man sevi ir jāpārliec, jāpārliecina līdz tam, ka tas ciešanas attīrvis. Kļūst par manu kā mentāli tādu sastāvdaļu. Sākot no darba cilvēku izglīšanas, realizācijas līdz ka tas ir kaut kāds rea, kļūst par kaut kādu, kaut kādu realitāti pamatam. Vai, ja? Uz, uz, uz kādu veidot savu, savu dzīvi, savu nākotni. sadarbību rezultātā, lai ātri sasniegtu, klausoties, kā jūs eh, realizētu savu augstāko potenciālu, kur jūs pareizi atskaitīt. Kā, kā jums gāja pēdējo nedēļu ar meditācijām, ar dzīves pieredzi, bez kļūdām, vadīt visas būtnes, katru būtni uz to pašu sālainīgo stāvokli. Dabīgi, kas notiek, ir, kad no sākuma tai saprašanai, tām saprašanām ir maz spēka. Tā, paldies. Ir maz spēka ietekmēt, mainīt mūsu, tā, mūsu dom, domāšanu, mūsu uzvešanos, mūsu aktivitātes. Tā kā no rīta varbūt meditējām, jā, jā, es, nu kā bija, jā, es neesmu elējos, varu priecāties par to, vai pat dienu ienāk, ienāk prātā, jā. Ja? Bet tad tūlīt atkal aizmirstās. Atkal nāk, ā, no dzīves, man atkal problēma, atkal, atkal man ir slikti, at, atkal iekrīt tādā e, pusdepresijā vai depresijā. Ja tas mums nav, tas nav mums klāt visu laiku. Ja? Citiem vārdiem, tā nav vēl realizācijā. Mēs to neesam realizējuši. Mēs esam tikai intelektuāli sapraši, sapratuši. Tā kā tas process ir, ir fakt, mm, <clears throat> e, tā, mēs, vis, mēs faktiski, kamēr, kamēr mēs nebūsim pilnīgi veseli, kamēr mēs ne, nebūsim atbrīvojušies no samsāras, mēs esam kaut kādā mērā schizof, schizofrēni. Ja? Šizofrēni. Šizofrēni. Tas ir mūsu, es nezinu, kā var apzīmēt, mūsu mentalitāte ir it kā dalīta. Vismaz divās daļās. To mēs varētu rupi apzīmēt. Viena daļa ir mūsu ego. Ja? Un mūsu ego e, pamats ir e, ticēšanās maldiem, visādiem maldiem pakelšanās traucējošām emocijām, un, un tā tālāk. Un, jā, tas galvenais un tas lielākais malds ir, ir, ir kad mēs, mm, teikt, mēs um, uztveram un ticam, kad Eh, nepatiesības ir patiesība, tad eh, pārējoši ir pastāvīgs, ka piesārņots vai netīrs ir tīrs un tā tālāk. Mēs tā uztveram pasauli un mēs ticam, ka tā ir realitāte. Otrā pusē ir mūsu ma, ma, <laughs> mazais um, gudrības, kā, kas izdīgs, die, die, die, asins, asins, ja? asins. Mums ir dabīga inteliģence. Jo mēs um, vairāk esam saskaņā ar realitāti, jo tā inteligence būs spēcīgāka. Mums, mums ir budas daba, mums ir uh, ja budas vai ne tā, labāk, labāk, labāk tulkot kā du, budu daba. Tas nozīmē gan, ka mums ir uh, absolūtais potenciāls attīrīt savu prātu un sasniegt pilnu apgaismību. Mums arī, tas arī nozīmē, ka mūsu prāts arī tagad pēc dabas nav piesārņots pēc dabas. Viņš, prāts ir piesārņots, bet viņš nav pēc dabas piesārņots. Tāpat kā ūdens, ja ūde, tīrā ūdenī e, ielēja e, nu, kaut kādu krāsu vai kaut kādu netīru vielu, tas jau nemaina ūd, tās ūdens būtību. Ūdens paliek ūdens. Ja viņu var, un var atdalīt, ja? Teiksim, kā saka, vāra un tā ar, ar kā saka, nu, attīrīšanas process, ja? Var, var atkal atdalīt, atdalīt piesārņojumus no ūdens. Tā kā ūdens paliek ūdens. Un tāpat ir ar mūsu prātu. Tā kā tā, tā, tā mūsu tā šizofrēnija ja, ir, kad mums ir tā inteligence vai gudrība, bet mums ir arī ego. Un šī, šī uh, eh, analītiskā meditācija ir it kā <laughs> kādreiz liekas kā cīņa. <laughs> Jo mūsu ego ir ārkārtīgi spēcīgs. Mēs esam pie tā pieraduši kopš laika bez sākuma. Ne tikai dažus gadus vai dažus desmit gadus. Kopš laika bez sākuma. Miljārdi, miljārdi, reiz miljārdi, reiz miljārdi, reiz miljārdi. Tā un tā, bezgalīgi daudz dzīves mūža. Mēs esam atļāvuši sev atļāvusi sev pier, pieradināt pie ego. Gan drīz tas ir vienīgais, ko mēs zinām, pazīstam. Un mūsu, un mūsu inteliģence, mūsu gudrība, viņa ir, bet viņa ir, ir vāja, viņa tā kā maza, tā kā trausla liesmiņa vētrā. Ja? Un tā mums ir jāsargā ļoti. Un jāsargā un jā, un lēnām jārada apstākļi, lai viņa var pieaugt. Tā kā šeit, jo kas ir, kad, kad mēs kaut ko ar savu intelektu, intelektu ja, saprotam, labi, ņemsim kādu piemēru, meditāciju par dārgo cilvēcisko atzimšanu, pirmais ir atzimšana, kad es esmu brīvs no atzimšanas ellē. Mēs piekrītam, ka mēs neesam ellē. Ja? Ja? Vai ne? Jā. Jā. Pašreiz neesam ellē, ja? Oh. <laughs> Labi. Vai mēs gribam būt ellē? Nē. Nē. <laughs> ja? Kāpēc? Kāpēc es negribu būt ellē? Bērni šito labi zina. Bērni saprot. Kāpēc es negribu? Tāpēc, ka tur sāp. Ne? Tur deg. Tur sāp. Ne? Tas, kad es tur neesmu tagad, vai tas nav labi? Jā. Tas ir fantastiski. Kā laba Zopa Rimpačē teica šogad Itālijā par ellēm. Viņš teica, ka viss visu karstumu, kas atrodas pasaulē, ja to saliktu kopā, tas karstums nebūtu pat kā viena dzirkstele ellē. Es par to domāju dažreiz šonadēļ. Iedomāju, ja viss, viss, visas, visas liesmas, visas uguns vis, vis vulkāni, vis uh, eh, krāsnes, jā, jā, jā, jā, kā, ja to visu koncentrētu vienā dzirkstelē, un, un kā, neiedomāju. Ko nevar noticēt? Nu, tā vienā dzirkstelē kaut kas vairāk būtu kaut kā jāiet. dzīveskrēlus pats at, atšķiro. Ne? Piemēram, um, nu šitie, es nezinu, angliski spāklis, nu kas brīnums vecītas, jā, jā, jā. Un tur ir dziesmas, bet viņas, nu, it, it kā viņi nededzina, nesāp, jā. It kā, bet es nezinu, vai kādreiz, piemēram, tev uz, teiksim, kausēts metāls ir uzkrits uz rokas vai uz ādas vai kaut kas tāds. самые идеи. Лед сам. Колажу? Как это? Не, не, ну, ну, Jā, jā, bet, bet ēlē nepāries. Ēlē ne... vienā punktā ir kaut kas tik milzīgs. Nu, tas, ka viņi ir daudz šo punktu, to cirkstē, bet to liekam kaut Labi, noliekam plauciņā. Noliekam plauciņā. E, bet tomēr <clears throat> tā, bet tā meditācija ir tā Eh, ir, tā, tādā veidā ir, tā ir it kā debata starp tavu, savu inteliģenci un savu ego. Jo ego to mēģinās tu aizmirst par to. Tas nav patīkami nemaz domāt par Elas Dirkstonu. Aizmirst par to. Liepas uz ātri uz plaukstu. Ja? <laughs> um, <laughs> Taču daudz patīkamākas lietas, par ko domāt. Ja? Un būs, un būs tā, tā vēsela virkne ego reakcijas. Un tad atkal. Ja. Um, te, tas ir, labi, šitās ir varbūt vienkāršas meditācijas, tur nav nekas sarežģīts. Bet, bet atkal tad būs, ka prāts ir, so ego ir tāds, tāds prāts ir tāds, ar ego piepildīts prāts ir tāds pusaizmetis. Viņš nav modrs. Varbūt. Atskaitot, kad ir dusmas. Tad viņš ļoti modrs. <laughs> Ko? Jā. Ok. Tā kas būs? Ā, es neesmu atzīmes ielē. Ā, nu jā. Ā, mm, nekas, jā, ne, nu, neesmu, nu jā. Labi, nākošais. Tā, tā būs ego reakcija. Viņš to, to pārklā, tūlīt, to, to, to aizstum, to, to aprakt. Ja? Tad atkal. Tad, tad tā kādu mazu bērnu, ja? Vai kādu dzīvnieku, kur, kad trenē. Ja? Nāc šurp sunīt. Ja? Labs, labs sunīt, paglauda, labs sunīt. Tad atkal viņš kaut ko aizraujās. Nu, paklausies, ja? Atkal nāc šurp. Labs sunīt, citātais. Jātrenē prāt. Prāta treniņš. Jo faktiski e, vien, vienreiz, es atceru, sēnu atpakaļ Lama, Lama Zopa teica tā, mums vienkārši tas ir tik kaut kas tik vienkārši. Bet ja mēs varētu šito te pirmo meditāciju realizēt šī mūžā, tā būtu revolūcija, tas būtu tas milzīgs sasniegums. Tas tu, tu mainītu mūsu dzīvi tik ārkārtīgi. Tā mums liekas, tas ir tik, tik vienkārši, ja, ka tur nav, tas, tas priekš bērniem. Ja? Bet bērni varbūt labāk varētu. <laughs> Šito. Eh, jo faktiski eh, tai sajūtai, kas mums vajadzētu rast, it kā mēs būtu, un kas ir faktiski patiesība, ka mēs it kā esam eh, tikko izlīduši no ēles, no liesmām, no tām bries, neiedomām briesmām, un mēs esam šī cilvēka ķermenī. Ja mēs to redzētu, kur, no kurienes mēs esam nākuši, Jūs būtu, jūs būtu tik laimīgi. Mums nekad, vienalga, kas notiktu, šī dzīvē mums netraucētu, mums nepadarītu, nepadarītu nelaimīgus. Un mums jānonāk ar to meditāciju līdz, līdz tam, kā saku, ka, ka kāds prieks pa katru sekundi būtu. Kā cilvēkam. Un to, kā, kā tas nāks? Kā tas nāks? No šīs no šīs situācijas, kā mēs esam pašlaik, kā mēs radīsim to, to, to, to, to saka, tās brīvības izjūtu un prieku par to. Tas vienkārši atkārtot, kā saku, tā, tā, tā debata, tā, tā, tā, tā prāta treniņas, tā debata starp inteliģenci un ego. jo ego darīs visu iespējamo, lai viņu netraucētu ar, ar, ar patiesībām. visu iespējamo. Kā saka, all the tricks, visus, kā saka, gājien, visus gājienus, vecos niķus, niķus jā, visu darīs. Labāk aizmirst, labāk, labāk paliec savā, savā savā pusmiegā, ja, gan jau būs labi. Neuztraucies par ellēm. Ja. Tā kā atzimšana kā pret, labi, mums ir grūti, grūti e, varbūt saprast. Bet tur e, tagad e, nevar, bet kādreiz, kad ir iespēja dziļāk ieiet tās mācībās, kur paskaidro, paskaidrot tās ciešanas, kādas ir specifiski. Visās, visās ēlēs, astoņās augstās, astoņās karstās un vēl dažādās ēlēs. Diezgan smalki aprakstīts viss tas ir. Um, ehm, kā, tad iesim uz to kā dzīvnieks. Cik labi, kad es šoreiz neesmu suns. Un tad padomā, kā tas būtu. Tas bija eh, kaut kā pēc mana prāta, tas bija fantastiski arī šogad, tas bija laikam pēc tam, kad to aizbrauc. Um, ehm, kur Rimpičēji runāja par to, kā, kādreiz mums liekas, cilvēkiem liekas, ka nebūtu nemaz tik slikti. Nu, būtu kaķis, kas tur visu dienu guļ, vai nē, un, un viņu baro, un, vai, vai putnes, kurš var lidot, un, un saulītē skaisti ziedā, un, eh, un tā, bet varbūt, ka ne, kukaiņiem, kukaiņi nemaz necieš, vienkārši tā ir viņu dzīve, un viņi jūtās labi, un tā tālāk. Ir visādi šitādi priekšstati mums varbūt, ka dibība nes, nesāp, ka viņas iz, uzāķē un izvēlas no ūdens ārā, no nu, nedzird, ka kāda zivs kliedz. <laughs> ja? un, nu, un tā. E, tad Rimpačei teica tā. Tagad iedomāji, ka tu no rīta, ja kādā rītā pamostos, ja vanas istabā, skaties pogulī, Un, kad, jā, piemēram, kad, kad ir tāda vēlēšanās būt kaķim, kā kaķis. Un kaķim nav tādas problēmas, kas mums, vai ne? Vai dieviņi ar, ar, ar visu ienaidniekiem un iztikas uh, problēmām un, un ar ģimenēm un tā, un viss. Ja? Kaķiem nav. Nu, tas, ja kaķis, kaķim ir ko ēst un kur gulēt, viņš ir laimīgs. Cik labi būtu? Kā kaķi. Jā, ka no kāda rīta skaties spogulā un spogulī un tev tu sāk ūsas, no garas ūsas, tādas augt. Ka tev nu, purns, purns, ja, sāk veidoties. Tur, kur bija muta, šitāda muta, tev jau ir purns. tūlīt dotos uz slimnīcu. ja? Un, bet, bet tā bija ļoti interesanta meditācija, kur ja par to padomāju. Kā, ja mums kaut kā liekas, jā, ja es tūlīt fiksi, ja? ierastos dzīvnieka ķermenī, bet ar savu cilvēka prātu zināšanu, sapra, cilvēku saprašanu. Tā, ka tas būtu labi. Nu, es kā cilvēks varētu, ja, ka man būtu spārni un es varētu lidot kā putnes, ja, pa gaisu. Augstu debesīs, kur nav problēma. Bet jums sāk tagad augsts palvas. Es me, meklētu ātri palīdzību. Knābis. Ja? Nu. Es <laughs> šitā pamostos un būtu knābis mutes nu, vietā būtu knābi. Es priecāties, priecātos par to. Ā, nu jā, un tā būtu spār. Jā. Un citādi to knābi tur tiek. Nu, tad nemaz nevar vairs labrīt pateikt ģimenei. Es jau pākā. Viss, ko vari pateikt, dažodos, dažādos toņos. Pākā. Jā. Un nu, tepat nevar, nu, jā. Tu vairs nevari komunicēt. Nu tā tālāk. Tā kā tur ir jāmet apkārt, apkārt. Kā, kā, ja es tagad būtu tādā ķermenī, kā tur būtu? Nu, tad, jā, 5 minūtes, 10 minūtes pamieties par to. Un tad sāk kaut kāda jūs tāda nērta. Varbūt nemaz nebūtu tik labi, vai ne? Bet ir atkal aizmirst par to. Kad pārtrauc, atkal aizmirst. Tas atkal viss savus, savus, kas mums liekas tik reāls, tik svarīgs, tik ja, dzīves notikumi, ja, atkal mums pārņem. Tā kā priekš mums tas nav reāli, ja, to, ko mūsu tā vājā inteliģence, gudrība saprota, Priekš mums tas vēl nav īsti reāli. Tas nav reāli. Tā kā tas ir, tas ir pamazām, pamazām sevi jāpārliecina par pat, pat tām patiesībām. Ja tā ir tā analitiskā meditēšana. Bet tad, kad sāk kaut kas notikt, tad tas dod kaut kādu brīvību, tā kā jau daži no jums izteica. Ja? Pat to, ka kaut kādā šķītā situācijā, nepatīkamā situācijā, tu vari iet, jā, bet vismaz es neesmu ellē. Ah, tūlīt paliek labāk. Un tas jau, tas jau pierāda to, ka tā, sap, tā saprašana, tā saprašanai jau ir spēks. Un kāpēc tā ir spēks? Tāpēc, ka tā ir balstīta, kā saka, balstīta realitāte. Es neesmu ellē. Un tas man dod milzīgu brīvību. Un tā, un tā, un tā. Tad, eh, tad vēl tā lieta, mm, tā laikas, ka es liekas, eh, bija, kad, jā, eh, tad eh, mēs arī redzam, ka jāturpina, jāturpina par to meditēt. Arī faktiski būtu labi, ka mēs tagad, es nezinu, teiksim, ņemt šovakar nākošo, nākošo tēmas, bet e, turpināt kaut vai ātri. Lai vis, mums vajadzētu faktiski nonākt pie tā, ka mēs tos visus 18 punktus zinām no galvas. Ja, tas nu, jebkurā laikā var viņus atsaukt. Un, um, e, uh, e, ka mums jau, ka mēs, kad ienāk kāda no tām domām prātā, kad ir kaut kāda laba sajūta, nu, ka, šī, ka šī dzīve ir, ir, ir dārga un ka viņa, ka viņa, ka viņa ir milz, šī dzīve ir milzīga, dod, dod mums milzīgu brīvību un iespējas. Mm. Tad, un tad nākošais ir tā, tie, tie punkti par rez, m, mm, daudz, ko mēs, e, ko, ko jūs izteicāt šovakar, bija tas, ka salīdzināt to, ka salīdzinot ar citiem apstākļiem, šī dzīve ir daudz labāka. Tādā līmenī tas ir pareizi un tas ir ļoti labi. Un tas dod mums kaut kādu uh, e, telpu uh, e, vairāk savā prātā priekš šī, šīs dzīves. E, bet tas vēl nav tāds, tas, tie, es teikšu, var, varbūt kāda puse no šīm 18 punktiem, um, kā saka, izsaka to, ka mums ir cilvēcis, cilvēciskā atzimšana. Mēs esam atzimuši kā cilvēki, bet ne, tā vēl nav dārgā dārgā. Dārgā paliek tad, kad mēs saprotam šīs dzīves potenciālu. Labi, šī dzīve ir daudz labāka nekā, nekā ēlē, e, nekā, pret, nekā dzīvniekam. Viņa nav tik patīkama kā dievi, dievi dzīve. Bet tas galvenais ir tas potenciāls, ka mēs esam atzimuši, un tas ir vēl, jo mēs atkārtoti atzimstam kā cilvēki bez tiem pārējiem, kā saka, kā, nu, vērtībām vai brīvībām. Tas ir, kad, kad ir, kad, kad kāds Buda ir ieradies pasaulē, kad pastāv mācības, kā sasniegt atdzīvošanos. Um, ka tās mācības man ir pieejamas. Un ne tikai tas, kad man ir interese par tām. Un ne tikai tas, bet kad es, kad, kad es gribu, ne tikai interese, bet es faktiski gribu, es, nu, es sāku praktizēt, pielietot tās. Tas ir tas, kas ir tik reti. Atzimt kā cilvēkam ir pietiekoši reti, bet atzimt, tad, dārgo cilvēcisko dzīvi vai atzimšanu ir, ir vēl, vēl daudz, daudz retāk. Tā kā, ja, ja mēs salīdzinām eh, tiem, cik 5-6 miljārdi, nezinu, cilvēki. Tagad 6 jau, ne? Atceros, ka bija 5 <laughs> cilvēki eh, šī pasaulē. Nu, tas ir nekas. Ja? Bet no tiem pat, cik, cik to jau mēs nevaram izmērīt, saskaitīt, bet, teikam, cik ir dārgā cilvēciska atzimšana? Ļoti maz. Jā. Tā, tā vārnīcā satrāt. Tas, kam nav, nā, kas netic, ko tas domā, ka netic, e, ka viņš, viņš, viņš ir aizvē, aizvērts pret tādiem, e, kā saka, nu, tādā e, mm, tēmā kaut kas jāsaka, tā kā karma, atzimšana, karma, e, atbrīvošanās iespēja un, un tā tālāk. Vienkārši, nu, netic, nav, nav, nav, nav, nav prāts atvērts pret, pret e, tādām lietām. Mm. Tā kā tas, tas tad ir šī, šī meditācijā, tad ir kā tas nākošais solis. Ne tikai tas, ka es esmu cilvēks, kas jau ir brīnišķīgi, bet tas, ka man ir tā dārga. Man, man pašam, ja? un tas vienmēr jātiecina uz sevi. Ja? Ne, ne, ne mūs, ja? mēs, cilvēki, ja? tie, tie seši miljārdi, bet es, ja? Es esmu cilvēks. Labi, nu, ir daudz citi cilvēki. Bet man, bet, bet es, ne, es, labi, mēs visi esam tādā laikā, kad eh, Buda Šakimuni bija pasaulē un ka pastāv vēl viņa, eh, kā saka, pieredze mācības un ir, ir, ir, ir eh, skolotāji ar realizācijām. Bet tas, kad man, es esmu sastapies ar to, kad man ir interese tās, tās mācības izprast un praktizēt, pielietot. Tas ir tas, ir, tas, ir tas, tas, tas īstais dimants. Jo, jo, jo bez tā būt, būt, kāds, būt cilvēks ir, nu tas ir jauki. <laughs> Bet tas nekādu tādu gal, galēju labumu nedod, ja to, ja to neizmanto. Ja to cilvēku potenciālu neizmanto un vienkārši visu dzīvi. Kamēr viņu bauda, izdzīvot līdzīgi dzīvniekam. Darīt to pašu, ko dara dzīvnieki. Un tas ļoti žēl. Ēst, gulēt, vairoties, mācīties, spēlēties, strādāt, uzkrāt īpašumus, celt mājas, Visu nu, to dara dzīvnieki. Dzīvnieks arī piedāvā. Piedāvā. E, jā, e, zot, nu, ļoti reti dot nu, kādu piemēru. Piemēru. Ko? Kāpēc tu tā liek? Tu pasaki, kas esi lasījis. Varbūt. Tevīgi. Tas ir, tas ir, lai... Kas? Dod, dod, govs taču nedod. Mēs nu, ņemam no goviem. Mēs zogam, varbūt. Viņam māca devību savai draudzene. dalīties ar banānu. Tas ir interesanti. Ja kad, kad es Dharamsālā, tas bija 20, no, nu, kaut kur 20 gadus atpakaļ, ne ilgāk, uh, vienalga, uh, vadžu šācās retrītu darīju. Tas bija divas pus mēnešus vienā būdiņā. Un tur mežā apkārt dzīvoja mērkači, pērkači, mērkači un, eh, un kraukļi. Nu, no sākuma ir, lai, cik jauki. Un tad es sāku visus barot, no nu, pārpalikušu vienī. Un tad es sapratu, ka mēs taču nekādā gadījumā nevar, jo viņi nāca un tad viņi tur nu, traucēja visu laiku. Bet es arī ievēroju, ka mērkaķis kaut ko atrod ēdamu ka viņš tūlīt mēģina to noslēpt no citiem. Lai viņš var pats vai nu kaut kur noliekt, <laughs> lai citi neredzētu, vai kaut kur aiz, aizskrien prom, pats apēc, lai citi neno, ne, nepaņemtu, nedabūtu. Bet kraukļi, bet tieši otrādi, ka kāds, es, es viņus e, baroju, tur bija tāds nu, liels akmens lejā no man verandas, un e, tad e, krauklis Jā, tad es iemācījos, kā viņus saukt. Es, es nu, nu, iemācījos viņu tā, tu, tu skaņu. Kā, un, un, ja viņiem bija, kā saka, dažādas skaņas, dažādām vajadzībām, kā viņi komunicē. Un, un tad, e, tad atnāk pirmais krauklis, un tad viņš tūlīt sauc pārējos. Neaiztiek. Tu ēdienu. Un tad sa, sasauc visu bāru, un tad viņi visi kopā ēda. Mm -hmm. Mums tas tik atšķirīgi, tie dzīvnieki. Jā, bet tas varbūt nav apzinīgi. Tagad tas, tas neradīs īsti kār, piedāvāšanas kārmu, es domāju. Es, es nešaubos, ka kāds varbūt, varbūt tas nerkačs, ja kas, varbūt, ja viņas iemāta, viņi, viņiem rodās kaut kāda laba sajūta, varbūt, ka viņi kaut kā priecājās par, par to. Es nezinu, grūti, bet viņi no grūti zināt. Nu, jā. <laughs> es domāju, tiem dzīvniekiem gan grūti. Nebrīdēja zīmes un uh, viņiem kaut kādā tāds dēļ tā māca. Un cilvēki, kā viņi nusmās, izauklējuši bija. Mm. Kopēji, jā. Nu, jā. Bet daudz jau viņi vienkārši... Tur jūs tā tas, kad mācīja viņu dalīties. Nu, ar to savu draudzēm, lai viņš dod viņai. Um. Jā, cik tas ir vienkārši tāda tēlošana, vai ne? Nu, kā saka, saka, kas aiting? Jā? Jā. Grūti zināt. Mhm. Nu, tā jau putnam var iemācīt runāt arī, bet, bet viņš, vai tu viņš saprot kādu vārdu, ko viņš saka? Mm. Jā, tad tur nāk pēc tām uh, desmit vērtībām, tas es neieliku, bet tur nāk domāšana par lielo labumu, ko dod brīvības un vērtības. Tā kā tas ir tajās uh, šinās de detalizētās vairāk. Uh, ā, nē, tās jums nav, laikam. Nē, bet nav, jums ir, jums ir šitas, te, bet jums nav šitas. Ir? Šitais vai šitais? Mm. Abi jums ir? Vai cik laimīgi? <laughs> Eh, bet tur ir, kur domāšana par lielo ieguvumu vai labumu. Es šaubos, ka jums tas ir. Domāšana par to, cik rēti tas ir atrodams. Atrodamas. Tās ir atrodamas. Tā. Labi. Tad tas ir arī svarīgi. Te ir jā, jādomā, te, piemēram, varētu meditēt par divām lietām Tad par to, cik labums ir, tur jādomā par potenciālu. Tā kā Lama Ieši teica, mēs esam it kā iesēdināti raķetē, bet mēs nesaprotam, ka ar to mēs varam lidot uz mēnesi vai zvaigznēm. Mēs nesaprotam, kas tas ir, kurā mēs atrodamies. Tā ir ratā. Tā kā te ir svarīgi domāt par cilvēku potenciālu, sasniegt, un galvenais ir nodrošināt trīs lietas. Laimīgas atzimšanas nākotnē, atbrīvošanos no vispār, no samsāras, no visām ciešanām uz visu laiku, un trešais ir sasniegt apgaismību visu būdni labā. Tie ir trīs mērķi, kas nāks šī lam rim uh, eh, trīs sad, sadalījumos. Ja? Tā kā tas, un to tikai var izdarīt kā cilvēks. Var nodrošināt eh, labas atzimšanas tikai kā cilvēks. Potenciāli kā dievs vai, vai nu, deva. Uh, vai um, kā viņas saka, suras, suras, asuras, devas vai pusdevas. Um, it kā potenciāli viņiem tas intelekts ir, tas spējas ir, bet viņi vienkārši aizrāvušies ar baudām, nedomā par to. Tā kā tikai kā cilvēks. Tā lieta, kas ir tik fantastisks, kāpēc cilvēka ķermenis dod to iespēju? Tāpēc, ka mums ir pietiek, mēs ciešam pietiekoši, lai mēs saprastu, Budas pirmo tēlo patiesību, ka nosacītai, nosacītai eksistencei ir ciešanu daba. Tas ir samsāra, ir tikai ciešanas. Un otrs ir, ka mēs nesam, neesam tik pārņemti ar ciešanām, ar prātu aptumsojumiem, ka mēs, ka mēs nespējam attīstīt savas, savas zināšanas, savas spējas savu, savus prātus. Elē nevar meditēt. Ciešana nu saprot, bet tu, tu tikai ciet, tu tikai gribi. Tas būtu mēģināt meditēt, ja, koncentrēties, kad, kad tev deg pirksti, piemēram, tur, ja. Ja neesi pārliecināts par to, kā būtu meditēt ellē, tad, tad tur roku bez sveces kādu laiku. Hm? Jā. Vai <laughs> uh, pliks ārā sniegā? Nāk nekas. Kur nu vēl augstā, jā? <laughs> šī istabā ir alga pietiekoši augsta. Tā. Um, nu jā. Nu, ka dzīvniekiem viņiem vienkārši nav inteliģenti, nu, nav, nav spējīgi neko saprast. Tā, mm -hmm. Un, tā, un, un, un cik reti? Tad te varētu meditēt par divām lietām. Viens ir vienkārši meditēt par cik ārkārtīgi daudz dzīvnieku ir pasaulē, salīdzinot ar 6 miljārdu cilvēkiem. Tie 6 miljārdi dzīvnieki var būt dažos kvadrātmetros atrodami. Ja? Vienā padalmā būs tik daudz dzīvnieku kaut Tā kā visā pasaulē, nu, tas, tas ir neiedomājams skaitlis. Es nezinu, vai kāds mēģinājis to izrēķināt, bet tas būtu fantastisks. Tā kā cik reti ir, ka būtne ir cilvēku ķermenī, salīdzinot ar cik, ar cik bieži būtnes ir uh, dzīvnieku ķermeņos. Ir visādi tekstos, ir visādi piemēri. Bet man, man, nezinu, man liekas, ka tas vienkārši pietiek ar to meditēt. Tas ir tik, tik spēcīgi priekš manīm. Un tad otrs ir tas, ir kā, cik reti ir atzīmt kā cilvēku, cilvēkam. Un tad vēl, e, cik reti ir dārmas mācības pasaulē. E, e, Pabonkas Lambrim tekstā, kurš tu nav... Uh, tur bija kaut kas, aiz... kāds atcerās, cik vienreiz mēs par to runājām, tur drustos. Cik bija 3 miljārdi gadu. Pēc Šakim Munī Budas pirms parādīsies metrēja Buda pasaulē. Nu kaut kas tāds bija. Miljoniem, miljoniem. Miljoniem vai miljārdiem. Ļoti garš laiks, kad ir tumšs pasaulē. Tumšs, tumša. Ehm, un pat šī pasaulē. Es nesaku, ka nav citās reliģijās dārma un tā tālāk, bet piemēram Indijā, kur ir um, gandrīz miljārdi iedzīvotāji, kuri tādi apgaismot skolotāji, kā viņa svētība Dalailāma, kas dzīvo ka, ka tur māca, tur var kādreiz gandrīz pusmiljonu cilvēku var savas sanākt. No Himalāja cilvēki. Bet in, parasti indieši, nu, es tikai kādus, personīgi kādus četrus, piecus pazīstu, kuri praktizē dārbu budismu. Ja nav kārmas viņiem. Tur ir tik daudz. Fantastiski skolotāji, bet viņiem nav karmas tur. Nekāda labuma samīt no viņiem. Tas ir tikai Indijā. Koza? Koza? Jā, bet vismaz te 5000 atnāca viņa svētību dalēlām klausīties. Piec tūkstoši indieši Nē, kādreiz atnāk gan Delijā kādi tūkstoši. Jā. Bet es runāju par tiem pasākumiem, kur ir, nu, tas ir tā, uz tādu vienu pasākumu. Tur, kur viņa svētība māca, teiksim, nu, kādu nedēļu kaut kur, vai, vai kāla čakas iesvētība, kur ir desmitiem tūk, vai simtiem tūkstošiem cilvēku. Tad tur ļoti maz indieši. Bet tiešām tā ir? Hmm? Tiešām tik tālu paši pati tauta no šīs tradīcijas. Jā. Nē, nu, budisms jau vispār, e, nu, musulmaņi viņu faktiski iznīcināja. Kaut kāds nezinu, es to vēsturi nezinu, kāpēc hinduisms it kā viņiem nedraudzēja tik daudz kā budisms, bet tur viss, tur jau knapi kāda statuja palika, ne, nesalausta. Tur muzeja pilni ar fantastiskām statujām un mākslu, kur, nu, kur viss savas. Un tā, un tā kā budisms gandrīz kā bija iznīcināts. Pat bod, bod gāja to svētāko vietu, un neviens vairs nezināja, kur tā ir. Kāds ang anglis atrada viņu. <laughs> Tagad atkal ir kā, bet nu, cik tas ir ar politiku saistīts, grūti zināt, bet tagad ir atkal, it kā atkal uzplaukst, jo budisms nav, ir ārpus tas hindu kastas kast sistēmas, un tā zemāk, tā, tā kā saka, untouchables, nu tā zemākā kasta. Jā, jā, jā. Viņi tad it kā pievēršās budismam tagad, tas, nu, pēdējos, nezinu, 20 gados varbūt tas tāda kustība. Bet tas ir saistīts ar politiku. Nu jā. Tā, tā, tā. Oi, mm, tālu mēs neesam tikuši gan. Bet, nu, tad tā vēl, tad, um, jā, tās, tās divas meditācijas tad vēl nāk beigās. Tagad nākošais virsraks ir veida, kā izmantot dārgo cilvēcisku atzimšanas būtību. Ja? Tātad tagad, kad ir tā realizācija, kad tā kad tu saproti, ka man rokā ir tāds dārgums, ar ko es varu nopirkt jebko es vēlos. Tā ir šī mana dzīve. Tagad, ko darīt ar to? Tagad, tagad faktiski sākās lamrim pakāpeniskais ceļš. Tā, kā tā, tā ir tā it kā pirmā, tās ir tās pirmās ievadu meditācijas, par uh, paļaušanās guru un um, uh, dārgo cilvēku atzimšanu. Tagad faktiski sākās, jā, ko darīt ar to lamrim pakāpeniskais ceļš. Mm, tad mums ir tas, ne? Laikam. Nu, vienalga sākās te e, mazāko redzes loka pakāpeniskais ceļš. Te, te atkal bija tūkots kā pakāpeniskais ceļš tiem ar mazāko uzskatu plašumu. Tā kā, mm, tā kā Lamrim ir, ir e, sadalāms, tas pakāpeniskais ceļš sadalāms trīs daļās. Pirmais, tiem ar mazāko, šaurāko redzesloku. Vārds kādreiz saka, tiem ar, ar zemāko inteliģenci. Um, Mhm. Tur mēs redzam, tad ir divi uh, sadalījumi. Viens ir, kā radīt prātu, kas ņem vērā nākamās dzīves, un tad nākošais ir veida, kā radīt laimi nākamām dzīvēm. Tad mēs redzam, ka ceļš uz atbrīvošanos, ceļš uz apgaismību sākās ar to, ka mums jāsāk domāt, izman, izmantojot šo cilvēku dzīvi, mums jāsāk domāt par nākamām dzīvēm. Tas ir, ir teikts, ka mm, tas ir uh, dārmas sākums. Tad, kad sāk rūpēties par nākamām dzīvēm un kad atsakās no šīs dzīves, kas nenozīmē veids pašnāvību, <laughs> tā, ne tāda atteikšanās. Um, atsakās nozīmē, kad mēs izbeidzam meklēt tās īslaicīgās, pasaulīgās baudas. Kāpēc? Kāpēc mums jāatsakās no tā? Tas nāks vēlāk, bet interesanti padomā. Viens ir, ka tās baudas mums nekad neapmierinās. Duka, tas ir duka sanskritā dukha, e, neapmierināta tība turpināsies vienalga. Un otrs ir, ka tas vienkārši aizņem mūsu laiku. <laughs> ja mēs īsti sākam pētīt savu dzīvi, cik daudz ir saistīts ar to, lai, lai man būtu patīkami. Un ļoti svarīgi varbūt jau tā no sākuma. E, par to arī padomāt saistībā ar mūsu dārmas praksi, ar mūsu, teiksim, meditācijām un tā tālāk. Jo, ja mēs meditējam, ja mēs meditējam, vai ja mēs skaitam mantras, vai mēs um, veicam piedāvājumus, vai kaut ko, lai būtu tāpēc, ka mums tas patīk, tad mēs tālu netiksim. Ja tas patīk, tad tas ir vēl tāds <laughs> mazliet tāds plusiņš klāt, bet tas jau tas nav tas galvenais. Tas ir tāpat, kā ja mēs iet pie ārsta un, un, un teikt, nē, no nu zāles es tikai dzeršu, ja viņas būs garšīgas. Ja? Citādi Eh, paldies, bet es atsakos. Nu, tā kā mans bērns. Ja? Tā, ja mēs, ja mēs domājam, nu es meditēšu tikai tad, kad man tas patīk, tad mēs tāpat kā tas mazais bērns, mēs tālu, tālu netiksim. Lūdzu? domāt, nu, un mēs tieši tā, kas patiksim, tad, kad būs kāds saules. Nu jā, nu jā. Un nu, tas ir, tad vajag, pa, tad vajag, tad vajag padomāt par to, kā, kā tad, nu, kad ārstam es teikšu, nu jā, tad, tad, kad man ir gara stāvoklis, tad es arī zāles iedzeršu. <laughs> tas būtu tikpat muļķīgi. Um, Ir ļoti svarīgi pieiet pie dārmas tādā praktiskā, praktiskā veidā. Saprast, kāda ir vajadzība un kas ir jādara. Un to vienkārši to darīt. Tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, tas ir nepieciešams. Mm. Tā kā, e, bet to, nu jā, Jā. Te mums jāsāk saprast, kas ir lielais mērķis. Kas dos, kas dos mums īsto uh, laimi? Kas radīs mums apmierinātību mūsu prātā? Mm. Tad nā, pirmais punkts zem tā, kas ir uh, uh, radīt to prāta, kas ņem vērā nākamās dzīvēs, ir būt apzinīgam par nāvi. Tā, kaut kur otrā pusē jums ir ja? tā lapiņa. Yes? Jā. Būt apzinīgam par nāvi. Man ļoti patīk, ka Latvijā ir, ko es kādreiz es jokojos par to kapu, kapu kūpu. <laughs> Tāpēc, ka tas man, tas man ļoti bija uzkrītoši, kad es atbraucu uz Latviju, cik kapi ir ap, apkopi un cik bieži cilvēki dodas uz viņiem, un vēl kad ir kapu svētki. Jā, <laughs> katrā, katros kapos. Jā, à, nu vēl labāk. Es vēl par to ne... Nē, nē, iet, bet reciet uz kapiem. Tur jau ne... Tur vairāk tādi apauguši ir un, un, parkā un tur nu, neiet tā kā šeit. Un viņi nav tā kā parki, te tādi skaisti un apkopti, un, un kur ir ļoti patīkami uz vietas pastaigāties un pameditēt vispār. Jā. Hmm. Nu, starp citu. Tā. Mm ārkārt, eh, kaut, eh, te daudz vieglāk runāt par nāvi Latvijā nekā, teiksim, Austrālijā, kur tas viss ir tā aizgrūst, malā noslēpts. Um, <clears throat> tā, kas tiek zaudēts, ja nemeditē par nāves apzināšanos? Nu, kāds var, kādam ir kādas domas? Ko mēs zaudēsim? Mēs. jā, nu jā, viens, ka, tas, ka, ka tā miršana, ja, ka, e, paliks nesaprot, ne, neizprast. Mēs, ne, mēs nezinām, kas notiks, un, un tāpēc mēs baidamies, ja, ja mēs, mēs taču baidamies ļoti no tā, ko mēs nezinām. Tiek padaudēts mēroga dzīvē. Aha, jā. Mhm. Uh -huh prasot pamatot šī izlīdzināšanās pieredze. Mm -hmm. Jā, ļoti svarīgi. Ja man, piemēram, tiešām nāk no kā pasmeklēja manā vietējā pilsētā, kur es vairs nedzīvoju. Diemžēl. Un nu, tādā ziņā, ka jā. tie kapi nav tur. Jā, bet vienkārši, jā, bet vienkārši tiešām, kad tur aiziet un kad tu pārliecinies, ka visi tie, kas dzīvoja uz savas mazās ielas, kādās piecās vai septiņās mājās. Viņi visi ir pārvietojušies zem citu ielu. Tur kopumā. Visi. Un šis roka ir domāts. Uh mhm. -huh. Par daudzām lietām, kas uh -huh. ir mhm. varbūt uh mhm. -huh. ar tām viņi tur dzīvoja, bet uh -huh. kas uh -huh. ir tas, kas tagad ir palicis. Uh -huh. Tagad notiek šeit. Uh -huh. Jā. Yeah. Tad tas bez šaubām tas palīdz salikt dzīvi, mūsu pa, savu dzīvi pa plaustiem, vai ne? Kas, teiksim, kā, nu, to mērogu, ja? To, to dod, jā. Labi. Mhm. Uh -huh. Um, citiem vārdiem arī varētu teikt, ka mēs, mēs, ne, tad ne, mēs zaudējam, ka mēs zaudējam to, ka mēs uh, dzīvojam saskaņā ar realitāti. Ja tā ir realitāte. Jā, kas tiek iegūts meditējot par nā, nāves apzināšanos? Nu, kā mēs tad esam arī to, par to parunājuši. Kādā veidā domas jātīsta ņemot vērā nāvi? šeit ir, kā, ko tas mainīs? Ja? Ja es ņemu, ja es, ja es visu laiku ņemtu vērā nāvi, to, ka man jāmirst. Dro, jā, nu droši vien es um, netērētu tik daudz laiku, piemēram. Es neuztrauktos par sīkumiem tik daudz. dzīve būtu labāka. Tad, ja tā būtu. Tad, tad nāk gal, galvenā tā, tā sastāvdaļa. Kā meditēt par nāves apzināšanu? Nāves neizbēgamību. Un te ir tie, tie, tie, tie trīs punkti. Tad vispār ir deviņi punkti. Ja? Zem pirmā virsraksta ir trīs nāves neizbēgamību. Nāves kungs noteikti nāks un nekādi apstākļi to nevar novērst. Ko lūdzu? ka tas tā nenotiks, vai ka tas tā notiks, pareizāk sakot, visu laiku šī ilūzija, ka man ir būs citādāk, kaut gan patiesībā viss ir Jā. Jā. Viņi ir citi, Mēs bijām pirmā rīta, septiņas no savas. Mhm. Mhm. Mhm. Pēkšņi. Mhm. Kas, tas, ka nāve ir noteikta, um, ja mēs to neapzinām, tad mums vienmēr liekas, ka ir vēl laiks, vēl ir laiks, vēl ir nākotne pietiekoši gara nākotne, ko var visu kaut ko, kurā laikā visu kaut ko var izdarīt. Un tā doma ir zaglas. Tā no mums nozog viss iespējas e, padarīt to, kas ir īsti nozīmīgs. Nu, jā. tā kā šeit arī redz, tā, e, mūsu inteliģence saprot, ka realitāte ir, ka nā, nāve ir neizbēgama. Ka tā noteikti nāks. Bet ego to visu tā pārklāja ar, ar, ar ilūzijām. Nu, jā, jā, bet ne jau vēl, ne, ne, jau, ne jau tagad. No, nu, tagad tu taču var aizmirst par to. Ja? Tas jau, tas jau droši vien nenotiks. Tā ir aizmirst, aizmirst par to, ja? Abiet kā, ne? Hm? Da, absolūti nav realitātei pamats. Nekas netiks pievienot šīs dzīves brīdim, un tas vienmēr tie, no, nu, tu vajadz, laikam, tiek, tiek atņemts. Tā kā Mm, viens, tad var domāt par to, ka e, mēs pied, mums, kāpēc mēs piedzimstam mūsu kārmas dēļ kā cilvēki. Mums ir kā, karmisks potenciāls nodzīvot tik un tik ilgi. Un mēs tur nevaram pielikt klāt. Mēs varam zināt, var pētīt visādas <laughs> metodas, visādus e, gēnus un, un, un, un zāles un vielas un visu kaut ko pagarināt dzīvi, bet viņi nesaprot par karmu. Ja būs karma, <laughs> dzīvot ilgāk. Nu jā, bet karma ir tas galvenais, kas nosaka. E, tas ir tās ilgās mūž, mūž, jā, eh, tās ir eh, tā, kad ir karma, tādas, kā, kā var teikt, karmis, karmiskās kripatas, it kā, kas ir palikušas pāri no iepriekšējām dzīvēm. Teiksim, ja, te, ja, ja teiksim, tu piedzimsti ar, ar, ar, ar karmu, potenciāli, karmisko potenciāli nodzīvo 70 gadus, bet notiek kaut kas, kas to pārtrauc. Ja? Kaut kāda kārma briest, kad notiek kaut kāda avārija, slimība, kaut kas, un tev tu, tu nomirst. Bet tev tie, teiksim, 50 gadu vecumā, tad tev paliek it kā tas karmiskais potenciāls jau 20 gadiem. Un tad tas ir vienkārši tāda metodika, kā ja tu esi piedalīsies tajās nu, iesvētībās. Un tā ir viena tāda vizualizācija, ka tu vizualizē, ka visas, tas, tas karmiskais potenciāls no tavām iepriekšējām dzīvēm tev at, at, nu, tagad atnāk, tu jāatcerīt, kā savāc. Ja. Kozu? Nu jā, nu tas ir tur viss. Pirmo reizi jau parasti to visu neuztver, ko tur ātri pasaka. Nu jā. Tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā. Jā, un tas vienmēr tiek atņemts. Te, te ir ļoti interesanti meditēt, teiksim tā. Uh, Eh, es, es, piez, es, man ir potenciāls ieelpot un izelpot. Ja? Teiksim, tik un tik e, daudz reizes, nu, tik miljonu reizes, teiksim, šī mūžā. Viena elpa, ah, viena mazāk. Divas elpas, divas mazāk. Trīs elpas, trīs mazāk. Visu laiku paliek ar vien, ar vien īsāks dzīvoš, dzīves laiks. Mēs, mēs nezinām, cik, cik tas ir, bet, bet paliek visu laiku īsāks. Ja vienkārši uh, ska, skatīties, kā pulksteņu rādītājs griežās, mums ir tik un tik sekundes dotas, it kā karmis, karmiski dotas, ja? ne jau kā kāds cits mums dod, ja? karmiski dotas tik un tik miljārdu eh, sekundes, ja? Un viņš tik ātri skrien. Otra, vēl viena, vēl viena, vēl viena mazāk, vēl viena mazāk, vēl viena mazāk, vēl viena pa viena mazāk. Sekunde mazāk, pa sekunde mazāk, pa sekunde mazāk, pa sekunde. Un tas laiks skrien. Un tu, ne, un tu nekā nevari darīt. Tu vari noslēpt to pulksteni, tas neko nemaina. Ja? Tagad mēs cik stundas esam, visu dzīvi, cik daudz, cik, cik stundām mūsu dzīve tagad ir īsāka nekā bija ir tas potenciāls. Agrāk šovakar. Un tā tās sekundes skrien, un tā tās minūtes pazūd, un tā tās stundas pazūd, tās dienas. Un tie gadi tikai pazūd, pazūd, pazūd, pazūd. Nekās nenāk klāt, tikai pazūd, pazūd, pazūd. Um, un, un nāve noteikti atnāks pirms spējas praktizēt dārmu. Jo dārma ir gandrīz tas pēdējais. Ja? Nu, jā, man ir pa priekšu, man ir uh, jāstrādā, un man ir, tad ir, man ir jāēd, ja? un tad man jārūpējās par savējiem. Ja? Un tad man, kur jāguļ, man jāviņ tā jāguļ. Ja? Un nu, tad man jāatpūšās. Kādēļ es pārguļos, tad man jāatpūšās no gulēšanas. <laughs> ja? Un tad man jāizklaidēja. Ja? Un man jāsaka ziņas, jā, jāzina, kas notiek pasaulē. Ja? Un tad vien, vienkārši atliek skaitīt mūsu mantru. O, man ir laika nav, o, man ir laika nav, o, man ir laika nav. Ja? Tā kā daudz kas tiks izdarīts pirms nāves, bet dharma tiks ļoti maz praktizēta. Nu, jā, vēlāk es iemācīšos meditēt. Vēlāk es sapratu, ja mācīšos darbu, mācīšu, atradīšu laiku meditēt, retrītus veikt. Kaut kādu vēlāk. Tad nākošais ir nāves laika nenotik, nenoteiktība. Tā ir, ir citi cilvēku, citas pasaules, kur ir cilvēki, kuri viņi dzīvo noteiktu laiku. Viņi visi piedzimst ar, ar, ar, ar kārmu, ka viņi dzīvo, visi zina, ka dzīvos tik un tik gadus, bet šeit nē. Šī pasaulē tā nav. Nē, nav teikts. Jo mēs varbūt, ja mēs realizētu to, ka mēs varam jebkurā brīdī nomirt, tad mēs tad mēs, mums, mēs skaidrs, ka mums nav, mēs nevaram kavēties ne minūti. Ja tu zini, ka tu vēl dzīvos 50 gadus, tad tu vari turpināt vēl atlikt. Tā kā es domāju, šeit ir labāk. Ir daudz nosacījumi nāvei un nedaudz nosacījumi dzīvei. Nu, nu, elpot, elpot ir nepieciešams, lai izdzīvotu, bet elp, elpa arī var, varētu būt nāves iemesls. Ieelpo kaut ko indīgu, bacīļus, visādus vīrusus <laughs> visu laiku. Vai dievī, ko mēs ar katru elpu neieelpojam? Uh, ehm, jā, ēd ir, ja? lai izdzīvotu, bet, uh, bet saindēties arī var. Kā es esmu jau mēģinājis Latvijā vienmēr. kaut kādu zilu logu noplūcu no krūma, iebāzu mutē. Tā kā mēģinājumu. Varbūt garšīga vai nē, es nezinu. Labi, ka es viņu izspļāvu. Sarāvu manu muti uz, uz vienu nedēļu. Čau. tā kā ēdienas, viss vis kaut kas. Nāves laiks nenotiek nenoteikts, jo ķermenis ir ļoti traus. Kā saka, tekstus tā kā ūdens burbulis. Ļoti skaists, bet skaists, tālu pa gaisu, bet pieskarās kādam asumiņam un pam! Augsts! Beidzas. Faktiski šitas te ir tāds tā kā mūsu ādas burbulis, ja? ko mēs redzam, tikai tā āda, tā kārtiņa, ja? tas maisiņš tas maisiņš. Arī tik trauls, ja viņi pārgriež, tur tek ārā. Ja? Pārgriež to maisiņu, ja? to plēvīti. Un, un es nezinu, cik 10, 15 minūšu laikā man asins viss iztek. Gals. Tas smadzenes. Ja? Cik trausls. Vai Ja, kāds asins var ja, pār, pārplīst smadzenēs gals. Tūlīt. Vai kak, kaklus. Ja patrūks. Nē. Tik gals. Mm. Tā kā mēs nezinām, Ja? Un neviens nevar parakstīties, ne mēs paši, ne kāds priekš mums nevar parakstīties, kad rīt mēs būsim dzīvi. Neviens to nevar garantēt. Bet, ja mēs tagad padomājam par to, tā ir patiesība, ja? Mēs piekrītam, tā ir patiesība. Bet vai mēs tam īsti ticam? Vai, vai, vai mēs to pieņemam? Nē, nekādā gadījumā. Mēs atgrūžam to. Šausmīgi, šausmīgs jēdziens. Ja? Šausmīgs jēdziens. Kad rīt es varbūt būšu, būtu, būšu ķermenī ar sešām kājām. Ar antenēm. Tā kā, tā kā bruņu, kā saka, ar tie tanki, karata, kā saka. Kā saka, kara. Nu, tanks. Tanki, tanki, jā. Nu, tā vabolas, tā kā, tā kā, tā, tā kā tanki ar, ja, visādi tādiem ieročiem, tad antenēm, nu, zinām, aktīm, tā kā rāpojās par zemi. Un kā tas būtu? būtu mana apziņa būtu šitāda. Un tas rīt. Varbūt jau rīt. Tā kā arī tā lieta ar šito, šit, šitām lamanim meditācijām ir ļoti svarīgi. Tad te var būt ļoti radoši. Un jo vairāk sevi var šokēt, jo, jo labāk. Tas ir, tas ir kā tas ego ir. Tas, es nezinu, kaut kā viņš jāpaņem, jāsaņem ar kaklu un jāpakrāt. Ja? Ar kaut kādu pārliecību. Tas ir ļoti interesanti. Um, um, <clears throat> Šādi eh, devas eh, tajā grāmatā, Bodhisattva Čarivatāna, tajā tekstā, kas ļoti skaisti šitā te eh, runā par dialogu starp, starp viņas inteliģenci un, un ego. Ko tu vēlas man, ja, kas saka, nu, nozog man dzīv, šīs dzīves laika vai šitā, šitādā, tādā valodā, bet tas ir, kas ir, kas mums jādara. nāves laikā nekas nepalīdzēs izņemot dārmu. To, ko tas viss, ko mēs kā parasti cilvēki, ko mēs paspēsim izdarīt līdz nāvei, kur pēdējais, kā mēs redzējām, būs dārmas prakse. Ja? Tad, kad mums atlikušā laikā varbūt, ja mums būs garas stāvoklis, tad varbūt, ja? mēs praktizēsim. Tad viss tas pārējais, ko mēs uzkrāsim, īpašumi, draugi, slava, kas vēl? Zināšanas. Zināšanas. Nu jā, to, kas notiek pasaulē, dienu pēc dienas, piemēram. Enciklopēdijas, enciklopēdijas, saraksts, jā, saraksts. Jā, e, ne, ne, Kas no tā, nekas no tā nepalīdzēs. Miršanas laikā. Neko no tā nevar paņemt līdzi. Nekripatu. Ne nu, tikai darba. Ja? Mūsu, e, tas ir darbas rezultātā pozitīvā karma. Visas karmas mums iet līdzi. Gan pozitīvā, labās, gan sliktās. Tas mums ir vienīgais, kas mums iet līdzi. Ne vārds, ne personalitāte, nekas. Tas viss beidzas. Ķermenis nepalīdzēs. Tas, ko mēs ļoti sargājam, par ko cilvēks ir gatavs izdot milzīgas naudas summas, ja, lai aizsargātu ķermeni, izvežojot ķermeni, tas nepalīdz. Kas ir pārticība? Ā, ā, nu jā, jā, jā, nu jā, īpašumu, ne kripatu, ne, ne santīmu, <laughs> ne kapeiku. Neko nevar paņemt līdzi. Nav kur likt, jo pat ķermeni man nevar paņemt līdzi. Kur tu ieliksi? Kur tu ieliksi? Nu, kur tu ieliksi? Draugi, draugi, neviens draugs nenāks līdzi. Kā saka, mēs vien, vientulībā ienākam, vieni paši ienākam šī pasaulē, arī vieni paši mēs aizējam no šīs pasaules. Tā viss ir tuvinieki, samīgi, draugi, radi, ģimene, nekas. Neviens nenāks mums līdzi. Kaut vai mēs mirstam tajā pašā laikā visi. Mēs katrs iesim pa savām durvīm uz savu nākotni. Tā kā e, jāsaka, ja šitās meditācijas tās tiesnība viņas veids, viņas ļoti spēcīgas. Man liekas, ka no visām meditācijām šī ir tā, kas man visvairāk ietekmē manu dzīvi un palīdz. To gan es eh, kaut kā, nē, es ārkārtīgi laiku, daudz laiku tērēju, bet man ir kaut kāda nērtība. <laughs> Tomēr, <laughs> tā kā kaut kāds efekts ir bijis no tā. Tā kā tad lūdzu e, cīnīties ar savu ego šonadēļ, turpināt cīņu. Šitā ir, es nezinu, man liekas ļoti spēcīga meditācija. Te vienkārši ņemt tur, tur, tur deviņus punktus. <clears throat> Um, uh mhm. -huh. mm, jā, uh, <laughs> deviņus punktus. Un um, kaut kādā tādā dzīvā veidā kaut kā mēģināt, jo ja tur nav nekas nepareizs. Es domāju, ka neviens tur neatradīs kaut ko. Nu, teiksim, tā kā iepriekšējā meditācijā, no Ēles mēs jau īsti nezinām, kā ir Ēles un pretas. Nevienu pretas ne, es neesmu redzējis. Nu, dzīvniekus, nu jā, jā. Dievus arī es īsti. Nu jā, tā kā tas To var nolikt, bet šito nevar, nevienu punktu nevar uz plaukta nolikt šī gadījumā. Nevar. Mēs varam. Nē, mēs varam ignorēt, mēs varam aizmirst, bet mēs nevaram teikt, ka es, tur, na, tur nav patiesība. Mēs esam tik stipri par Jācīnās ar to ego, kas, kas to grib, grib tālu, tālu aizvūst prom tā lai dzīve būtu patīkama. Tādā dod man, dod man savas ilūzijas. Tā ir ētāk. Ētāk un ētāk līdz tam, kad saprot, ka tā ir patiesība un tad ir pavēl. Lūdzu, ā, jā, vēl, ko? Vienu ko? Jā, es varu Jā, vienu vārdu. <laughs> es gribēju pateikt to, bet tā ir viena lieta, ko tu gribēji pateikt. Tu man teici, ka tu gribēji pateikt šo šodien. Es par to. Jā, bet es, pat, es, es, es baidos, ka es aizmirsīšu. Tu, tu neaizmirsti, ko tu gribēji jautāt, lūdzu. Ja? Es gribēju pateikt arī to vienu lietu, kas tev atgādinās, ko tu teici, ka gribēji pateikt. Ir to, ka ja, ja kāds grib, teiksim, kādreiz piezvanīt vai kaut kādu konsultāciju, jā, parunāt mani par, par, par eh, nu, jā, kaut ko, tad lūdzu, var zvanīt un sarunāt. Un nu, tu kā kaut ko tādu gribēji teikt. Es atceros. Un tad uzdod jautājumu. Ar to pieņemšanās uz savu ego. Jā. Manā praksē tā, ka cilvēki saka, ja es cīnos ar ego, uh mhm. -huh. tad eh, mēs mūžīgi esam kājas pozīcijās. Mēs esam kādā? Pozīcijā. Es gribu uzvarēt. Uh -huh. Ego gribu uzvarēt mājās. Uh mhm. -huh. Mhm. Tas ir šodienas mhm. cīņa. Uh -huh. uh, cilvēki ir ievērojuši, tātad, kad es pieņemu ego, es vairs ar viņu necīnos. Viņš paliek miermīlīgāks. Tad ir vieglāk viņu vispār no, apzināt, saprast. Tā nav mērā. Tā nav mērā. Tā nav mērā. Nav tā. Labklātība ar viņiem. Apmēram tās brīvības, bet viņi jau. Jā, un, un, un kā, kā, tas bija jautājums vai tas bija komentārs? Mm. Ko es dzirdēju, cilvēkiem, ka viņi mierīgi nepieņemot. Kozu? Jā, es teicu, ka ir to, ko es tā, ka tas arī Un, kad mēs cīnāmies, tad mēs seko izpildām ļoti abstrakti un nesakām konkrēti, kā viņš par mums, kā viņš mūsos dzīvo. Ja mēs sākam viņu tā, nu, kā tas saka, vienkārši nolīt, tad mēs neskatām tās daudzās izpausmes, kā ar jaunu spēku un ar katru brīdi viņš atkal mums gandrīzēs. Mm. Tādiem maldiem lūdzajā un, nu, teiksim, es tā to tūkoju. Mm. Kā draugu, jo mēs draugu, draugu, teiksim, izcēlot, izcēlot, mm. tiešām kā tādu, nu, tiksities te būt uh, kopā ar savu dziļāko būtību, tik lielā mērā es kā atspiež viņu kaut kur kapiņā, un tik līdz es atkal satraucos vai pieņem kaut kādas nereālas lietas. Mm. Tā kā viņā rada tālu, kur dzīvot, kur es dzīvēties, tā tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, teiksim, no sevis, tad teikt, tad, ja es vairāk uzrunāju kā draugu, jau labāk. Un tad tā draugu, teikā, viņš visu laiku grib izsroku par mani. Viņš grib? Nu, izsroku par mani. Nu, tas tā kā teikt, jā, tu pagaidi, tur viss būs labi, tur nomierinies. Nu, tad es tā, nerīt, jā, labi, nomierinies, bet es gribu to un to, un tad, nu, tā kā uz sarunu ar to ego, kurš visu laiku savu dūru. Nu, labi, pacieties, vai, vai, nu tas taču nav pa vērts, nu. Un tad es viņu ar viņu visu laiku mēģinu pārliecināt, nu, tā kā, nu, tā, puses varēja teikt. Nu, tad ne, kaut kā vienlaicīgi. nu, nomierināt. Kas nomierinās? Ego, ego nomierinās. Jā, viņš neuzbrūk vairs man. Ah. Un es neuzbrūk viņam. Bet tad var būt draudz tas, ka viņš, eh, kā teicu, vien, viena eh, ego darbība ir vien, vienkārši aizmidzināta. Nu, tā, ap, jā, tā, prā, prātu. Nu jā, bet es nedrīkst viņam melot, kad es, eh, nu... Nē, nu, jā. Man ļoti patiesi ir jāsaprāt sev, Antī, nu, varbūt tā jāsaka sev, jā. Ja es kļūdos, man ir jāatzīst, kad es kļūdos es kļūdos un vai es to nožēloju, bet es vēlos to labot. Un jā, jā. Nebūt, mm -hmm. Vairāk es egoizmu nu. Ko? Ja tu vairāk? Sev vēloju. Ā. Mānu sevi. Jā. Jo tas ehm, jā, jā. Pēc tam pinā, pinā. Es domāju, tā cīņa, kad runā par cīņu, mm, tā jau varbūt nav teiksim tā kā Amerika iedomājās, viņa var uzvarēt, iz, uzvarēt Irakā, kad ieiet ar milzīgu bruņu spēku un, un, un simtiem tūkstošiem žauga, un, un tā, ka ar to tādu spēku var uzvarēt. Es, ka nevar. Tā, bet eh, ja viņi būtu to, eh, ja viņi būtu vairāk analizējuši un pētījuši un, un, un izdomājuši, kā to panākt, varbūt, varbūt būtu bijis veiksmīgāk. Bet tāpēc cīņa, cīņa jau nenozīmē tāda, eh, ko? Bru, jā, ne, ne tā, bet tā neatlaidība, tādā ziņā. Ja tas ir skaidrs, galvenais, pirm, pirmkārt, sevi kļūt vairāk apzinīgam, saprast eh, to, kas notiek savā prātā vispār. Un tad ar laiku iepazīsies ar ego un, un zinās, jo ego ir, ir sava raksturīgās īpašības. Ja? Un tad ar laiku vienalga, cik viņš ir viltīgs, e, to tūlīt atpazīst. Tas ir ego. Un arī nedomāt ar to, ka kaut kā ar varu vai, vai um, vai, vai pat ātri, kad var uzvarēt. Tā, tā arī nebūs. Bet vienkārši jābūt ļoti apzinīgam un, un kas ir atklātam. Ja? Tas ir ego. Labi, es tagad, es, es, es, cik es tagad spēju, es pretēšos. Ja? pret to. Tad, kad ego uzvar, ja, tas ir milzīga enerģija, spēks, pieradums. Ah, mēs esam tik pieraduši. Kad um, daudz biežāk, no sākuma biežāk uzvarēs ego. Bet tad mums arī eh, vienkārši to apzināt. Tagad ego, šoreiz ego uzvarēja. Bet tas turpinās. Tāpēc ir svarīgi, piemēram, to, to darīt ar kaut kādu, kaut kādu darbu, kā uh, programmu. Um, kaut kādu scenāriju. Ne tikai, nu tad, kad es, tad, kad es, man uznāks, ja, vēlēšanās, tad es, prakti, tad es meditēšu, tad es praktizēšu, ja. Ja tad, nu, tad nekad neuzvarēs. Tas ir jā, jābūt darba plānam. Ja? šodien es darīšu to, rīt es darīšu to, nākošais dienā darīšu to, šonadēļ to, nākošais ne, nedēļ to, nākošais mēneši to, nākošais gads es darīšu to, ja? Apmēram tā. tā nu, tas, tas mainīsies, ja, ja paši nu, apstākļi mainās un savu saprašanā mainās arī, bet nu kaut kā. Ja? Um, tā kā cīņa, cīņa, jā, cīņa, pirmais ir, ko vajag, pirmais, spiegus vajag. To jāzina, ko ienaidnieks dara, ja? kāda viņam plāna ir, kā viņš rīkojās, kādi ir viņa spēki. Tā tu vari visu izvērķināt, ja? kur, ko un kā tu vari, kas tev jādara, lai tu uzvarētu. Nu, Gara, galā rezultātam jābūt, ka tu uzvari, ka tu iznīcini ienaidnieku. Um, ehm, tā, beigsim. Singer, singer ceļā uz staciju varēs, varēs uh, veltīt un mēs paliekam te ja, veltīt. Ja, paldies. <laughs> Tad eh, lūdzu eh, iedomāties uh mhm, -huh. tā, ka viss, piemēram, tā, eh, visa tā pozitīvā enerģija, karma, nopelnas, ko esam radījuši šovakar, un arī citās reizēs šī mūžā un iepriekšējās mūžās un ne tikai mēs paši, eh, bet visas parastās būtnes un eh, arī būtnes. <clears throat> Ah, visu to pozitīvo enerģiju eh, var vizualizēt savā sirdī kā, kā sauli, piemēram. Un kad izstaro tie gaismas stari no savas sirds, ieiet pārējos šī istabā, padara viņus laimīgus, attīra no visiem piesāņojumiem un e, piedāvā visas ceļa realizācijas. Tad doma, lai es visās nākamās dzīvēs būtu laimīgs, e, lai mani arī draugi, kā šeit būt laimīgi. Šī dzīve, nākamā dzīve. Tad izstarot tālāk par visu ēku, mm, par visu rajonu, par visu Rīgu. Visi cilvēki vienalga, ko viņi dara, dzīvokļos, ārā, kur viņi atrodas, skatās televīziju, guļa, ēd, strādā, vienalga. Visi Es jūt milzīgu svētlaimi, tiek attīrīti. Un tad es tur tālāk pa visu Latviju, un arī ja dzīvniekos, zivīs, okījos, jūros, ezeros, kukaņos. Un tad par visu Eiropu, par visu pasauli. Servisu, kā saka, saules sistēmu, galaktiku, par visu. Izceru arī visus pārējos sfērās, pretu sfērā, elas sfērā, dievu, pusdievu sfērās. Attīra visu izbeidz visas ciešanas, attīra visu negatīvo karmu, piedāvā visu ceļa realizācijas, sākot no darba cilvēciskās atzimšanas realizācijas līdz pilnai apgaismībai. Lai uh, šo darbību rezultātā, lai es ātri sasniegtu pilnu apgaismību, realizētu savu augstāko potenciālu, kļūtu par budu, lai es tad būtu spējīgs ar viszinošu prātu, bez kļūdām vadīt visas būtnes, katru būtni uz to pašu svētlaimīgo stāvokli. Так, Павел. Так.